prinsipioz planteatu dugu mai inguru bat bezala. Orduan, hasieran eh, hitz egingo du Marianok eta bizkat egingo du historiari errepaso bat edo hemen eh, baiaran egon diren proiektu komunikatibo ezberdinen inguruan. Gero, eh? Gutxi gora bera. E, nik gero egingo duena da bizkat sarrera teorikoago bat edo ba, gaur egunean komunikabidetan ematen den egoeraren inguruan, ba, nola aurkitzen garen, eh, bai, e, eh, bari, komunikabidetan. Eta altziberrek mm, amaituko du ba, praktika konkretu batzuen inguruan hitz egiten, antxetatik eta pausu mediatik eta bozaketik egiten ari diren proiektu ezberdinak. Azalduko dizkio. Eta, bueno, ni ustut hain gutxi garen ez eta egin giro goxoan gaudenez, pues, igual izan daitekela ez dula zergatik izan behar horrela, bizita. Ja. Ba, edo zein momentutan galdetzen edo, ez, bai, elkarritza den moit ez dela, No, pues nada. dale. Había pensado que ante, ante toda esta gente, pues presentar lo que era el proyecto de Angula y Ratia, ¿no? Y bueno, yo más que nada, para no, escribí para que está en, está en la página web, pero bueno, que viene un poco al caso, ¿no? Que es que era eso, que Angular RTA es la, más o menos la herencia de múltiples proyectos comunicativos, como lo fue en su día Angular RTA y tantos otros. Recogemos esa herencia y la situamos en el siglo XXI en Internet. Sumamos la voz de las ondas, las palabras escritas en el papel fotocopiado de un fanzine, la imagen llamativa de un cartel, a un portal de información local en múltiples formatos. Un portal como herramienta de comunicación y elaboración de noticias e ideas que desde la información nos conduzca al conocimiento y al potencial transformador. ¿Y quiénes somos? Bueno, en realidad <laughs> somos dos solo. <laughs> Pero bueno, diremos que somos las que entrevistamos, escribimos, grabamos, difundimos las palabras de las personas que tienen algo que decir y que no tienen eco en los medios de comunicación de masas. Somos las que hacen fotos en una concentración, en una manifestación. Somos las que nos quedamos después de dicha acción a realizar una crónica y la publicamos. O al día siguiente. <laughs> las que creamos las que creemos en la información como un virus que contagia y visualiza el poder de la unión y la acción, la idea y el pensamiento que permite visualizar realidades cercanas y contagiarse de un sí si se puede. Pero sobre todo, somos vosotras, porque venimos y pertenecemos a diferentes colectivos sociales y populares y sabemos y conocemos de lo que escribimos. Somos tú porque te animamos, invitamos a trabajar y colaborar en este proyecto. En definitiva, somos personas inquietas que creemos y apostamos por el poder transformado de la información y la comunicación local y que no nos callarán, no nos callaremos ni nos callarán. Soy un día que estaba inspirado. <laughs> Entonces, igual, haciendo una mini breve eh, eh, historia de lo que han sido los proyectos comunicativos en Irún, un poco como decía, ¿no? lo de la herencia de... Eh, la que yo tengo primero recuerdo, y yo estuve ya en la fase última, es lo que era la radio libre, ¿no? Angula y Ratia, que estaba en la calle Santa Elena, número 25, y que yo, eh, más que como medio de comunicación, valoraría más su labor y trabajo en la calle. Más porque, para que seamos sinceros, no se oía. O sea, se oía en el barrio y poco más. O sea, no tenía ni potencia de emisor ni nada como para llegar a casi a cualquier otro barrio de Irún, ¿no? Pero sí que es verdad que estuvo muy eh, enraizada en lo que con la bueno la gaste hubo un momento en que esto luego la, gaste asamblea desapareció pero bueno pues hacía las fiestas de primavera y se hizo un montón de cosas no luego es interesante también un poco para la gente joven que ha venido que <laughs> hacerle ver un poco y desde Ancheta también eso lo sabréis bien lo que era antes eran las dificultades técnicas, El dineral que valía un, eh, sea, conseguir un emisor, conseguir un local, eh, conseguir el equipo para emitir y demás, ¿no? Aparte de, bueno, antes sí que igual había más, era más el, factor humano, ¿no? había más gente que estaba dispuesta a hacer, hacer radio, Después de la muerte de, de Angula, que Angula RTA, que bueno, anecdotilla, decir que justo se cerró bueno, se cerró yo siempre, yo, yo particularmente creo que se cerró por la, por inanición, que la llamo yo, ¿no? Porque ya la gente no, respondía, no había, no había qué. Pero sí que es verdad que una semana antes de que Radio Irún, Cadena Ser, <laughs> abriera en Irún, eh, sí que se presentaron dos inspectores de, pues, de telecomunicaciones, que entonces había una ley que era la Ley de Ordenación de Telecomunicaciones que algún día publicaré y ya veréis, eh, se sacaron pegatinas de la, LOT y demás, ¿no? Y bueno, entonces hubo un bajón y de ahí, pues bueno, siempre con la idea de que habría, habría, que, habría que hacer algo, se propuse hacer lo que era... ¡Ay! Se me ha olvidado traeros, mierda. Sabaldu. Sabaldu era un pequeño boletín que era lo mismo, ¿no? Era eh, decirle a los colectivos que andaban por, Moscú así, que ellos elaboraran unas noticias, ¿no? Y esas las uníamos y las sacábamos en, en, fotocopia. Y, bueno, la idea era esa, ¿no? La suma de diferentes colectivos. Tuvo unos cinco, seis, 6 seis números. Claro, también es verdad que en, aquel entonces era más fácil, por ejemplo, entrar por medio de organizaciones juveniles y demás en los institutos, ¿no? Se repartía también bastante por los institutos y demás. Luego eh, sale otra, eh, después de, de Sabaldu, otra idea, pero que creo que nace de los jóvenes y esperaba que alguno que estuviera aquí supiera de qué, a explicarnos mejor de qué era, era Bulcha Irún, que era parecido, un fanzine con gente, creo que en entonces estaba pues no me acuerdo cuál estaría ya en, aquel entonces. Bueno, <laughs> gente del Gasteche y lo que fuera la organización juvenil de la izquierda Garchala en aquel entonces. Eh, porque ya con, estos nombres, sigue igual. Sí. Entonces eso, era un proyecto parecido también, ¿no? Donde se buscaba la implicación de la gente, ¿no? Y se sacaron varios varias revistas. Este ya era formato grande, revista y tal. También es verdad que ha habido algún intento de fanzine y tal, yo hice uno, dos números, y, eh, y alguno más que había por ahí, de musical y demás. Y luego, ya no así, sino en, otro tipo de colectivo, o sea, otro tipo, cada colectivo también, a veces algunos colectivos sacaban su propio medio, ¿no? Y yo recuerdo, he recordado el APA, AUPA José, que sacaba todos los años gestoras promistía sobre San Marcial, así, repartida por las chornas y demás. Una forma de, explicar y de, y de sacar. Y luego otro que no es que fuera eh, local de Irún, pero que había, había, estábamos dos personas implicadas en él y que sí que tratábamos a veces de poner cosas locales, era Indimedia Euskal Herria, eh, que estuvimos una época el, el ínclito Juanito y yo. <laughs> ¿Cómo <laughs> y tal. Entonces era más, pues eso, era, lo mismo, lo que decíamos antes. Eh, hacer fotos, hacer crónicas, entonces en vez de publicarlas por ahí, pues las publicábamos en media Euskal Herria durante un, bueno, un periodo largo, unos, unos años, cinco así estaríamos. Y, luego estaría Ancheta, pero eso ya Chiver nos lo cuenta. <laughs> Y luego, pues sí que estoy eh, hablando de eso, claro, luego estos son los medios de los colectivos. Pero ¿qué pasa con los, los más media? ¿no? Porque al fin y al cabo también tenemos la tendencia de que o sale en el más media de turno o no parece que hayamos hecho nada o que no, no hay nada. Entonces, bueno, pues en el pueblo ha estado siempre, la, bueno, siempre, desde que cerró Angula, el láser Para sufrir o un, un, vacío. que había <laughs> Luego está el, el, diario vasco con la sección local. En su día Egin tenía una edición local diaria todos los días con un, eh, con un corresponsal en Irún. que eh, nunca valoraron lo importante que era para los colectivos y la gente tener esa hoja en el EGIN, Luego ya vino la crisis y no sé qué, antes de que cerraran, no sé qué, bueno, ya que si yo su Aldea, que si no sé qué, pues, y demás, ¿no? Eh, pues, y, luego salían el, el este de Marras, que era un invento de, de estos personas, perdón, <laughs> eh, de, bueno, que era una, de la Junta, pero lo tenía eh, estos, ¿no? El MIC y demás, los de Localia. la, misma empresa. La Localia le, hacía, y luego estaba Localia, que al principio era eh, Canalón o algo así. Primero fue Canal. ¿Fue Canalón? Canalón. Canal Vidaso, algo Vidaso. Sí. El canal es muy grande. El Canal sí, On, sí. sí, sí eh. Estuvieron en, justo en la avenida eh, Iparralde, pero abajo del todo. O Bai, horra, ziren. Bai, hori izan local. Así era, así era chingudete despista y luego ya la compra por localia y el cierre fin. Entonces, eh, pero eso sería otra cosa, ¿no? no, que no nos incumbe mucho aquí, pero eso, ¿no? Como también eh, ha ido bajando los medios, ¿no? De los más medias, cómo se han ido reduciendo. Con lo cual luego ya pues, se podía hablar un poco de, de eso, ¿no? Y yo ya, para ir acabando y con intención de ser malo, pues he hecho una serie de preguntas un poco así, ¿no? De, para incitar al debate aquí a la gente, <laughs> que es que, pues eso, ¿cuál es el valor que le damos o qué valor se le da a la comunicación? La comunicación como transmisor de valores, cómo se transmiten esos valores respecto, por ejemplo, al género y a ideas y valores feministas, por ejemplo, porque es un poco como donde porque es la importancia, ¿no? Yo creo que eso es un, no sé si es un poder fáctico, más que un cuarto poder ya es un poder fáctico en estos momentos. Entonces, eh, ¿cómo se transmite? Pues bueno, está, está claro que está la escuela, que está la familia, que está la sociedad en general, pero dentro de la sociedad en general es muy importante la, los medios de, comunicación como transmisores de, de esto, ¿no? Y luego ya específicamente o más así es si, ve, si se ve o si es necesario un medio específico, ¿no? De, eh, de mujeres y feminista. Y o o sea, <laughs> no decirlo. porque tampoco es que sea lo mismo, ¿no? El mujer hoy es fantástico, es maravilloso y tal. Pero no es feminista. En mi, en mi escasa entendimiento. Es feminismo radical. <laughs> sí, transgénero. <laughs> y en eso, hablando un poco de eso, y o si aparte de un medio específico, se, eh, se, cree necesario el, eh, más, o el trabajo más transversal en otros medios, ¿no? Eh, pues eso, en todos los medios en general, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, que también está, habría, habría que ver la, especificidad de, de, ser mujer, querer transmitir eso en otros medios y en general ser ser humano y querer transmitir esos medios. Es decir, cómo es que en Angula y Ría solo somos dos. <laughs> al margen del género, <laughs> no sé cómo decirlo, ¿no? La implicación y, todo el resto, ¿no? Y yo con eso yo creo que ya cumplí. Ba, nik egia esan prestatu dudana la zait berrartu ditzake dela Marianok boto dituen galderak nahiko bai, osea, pixkat pentsatuta neukenaren inguruan edo hitz egiten dutelako, iruditzen zait ez duela ezer berria esaten, esaten baldin badut, komunikabideak transmititzen dutela irudi konkretu bat, eta irudi konkretu hori dela maskulino hegemonikoarena, ez? Osea, gizarte e, ematen du edo behintzat bali hori eman diegu komunikabidei garei batean zirela e, zerbait esateko tresna, eta gaur egunean bilakatu dira guri errealitatea emateko tresna moduan, ez? Eman da txipaldak bat e, eh, gizartaren kontzientzian, eta nintzeko horrek ekarri duena izan da, e, errealitate partzial hori guk hartzea, errealitate absolutu izango balitz bezala, orduan hor dago pixkat e, mordelako, semuerdelako, ez? Alde batetik e, egiten duelako erreproduzitu e, gauza konkretu batzuk errealitatean berez ematen direnak, baina ikuspegi partzial hori bakarrik emanez, guri ematen digu, ez, errealitatearen ikuspuntu txiki bat, guk hori ulertzen dugu errealitate osoa izango alitz bezala, beraz, jarraitzen dugu erreproduzitzen e, egoera konkretu hori, ez, eta horrela doa como retroalimentatzen eta gero zetan diago egiten bola, bola hori eta mm, e, ni uzut e, komunikabideetan e, genero ikuspegi batetik edo ikuspegi feminista batetik ikerketek ez dute ezer berria ekartzen e, ja gaur egunean. E, mila bederatzi da laro margarren urte inguru horietan, hasten dira ikerketa feministak egiten komunikabideen inguruan, bai, laro piko, laro mar inguru hoietan, eta eta e, ba, ematen dute irudia edo edo azaleratzen dutena da direla komunikabide batzuk e, ni simplifikatzeko horrela pixka sartzeko adibidetan zen ni dut denok esango gula bai, bai, bai, oza, ezagutzen dut pixkat ez, den errealitatea ikus lentzule edo irakurle nahi zen ez baina da banaketa bat egiten dute, ez? Dela e, albiste bigunak eta albiste gogorrak deitzen zaizkienak. Ordan gogorrak dira garrantzitsuak, logikamente, ez? Eta maskulinorekin lotuak direnak eta bigunak dira femeninoak, emakumearekin lotuak direnak. Beraz, eh pixua duten albiste horiek, gizonezkoek eh, garatzen dituzte batez ere, gizonezkoei zuzentzen zaie eta, bez, protagonista gizonezkoak dira ere bai, eta beste aldean ba, kontrako, ez da kontrako ematen, e, albiste bigun hoietan, ba, kultura eta hoietan guztietan emakumeren parte hartzea beste eta baina altuagoa da, baina oraindik ere gizonaren parte hartzea altuagoa izaten jarraitzen du horrez. Orduan errealitatea da erabat maskulinoan, ni gustut eh protagonistetaz hitz egiten baldin badugu e, um, euneko laro izango lirateke gizonezkoak eta euneko gehi emakumezkoak eta hori kontuan hartu gabe zertan ateratzen dien batzuk eta besteak, ez? Ordan niretzak hor daude bi gauza. E, bata da, protagonismoa edo e, eta errealitate hori zein den edo nola agertu diguten, baina gero daia gu zer nahi dugun. Emakumeak dualitate horietan gehiago parte hartzea, hau da, jarraitzea politika, kirola eta eta ez, politika, kirola eta ekonomia izaten jarraitzea albiste nagusiak eta e, gizartea, kultura eta mm, jarraitzea izaten bigunak, edo eman behar diogu buelta bat komunikabidei eta mm, ba, albiste garrantzitsuei ez zeintzuk izan behar duten aukeratze horretan. Hori da nik hor buruan daukadan galdera bat. Ez dakit. Eta mm, em, hori, egia da, eta gauza kuriosoa da, em, komunikabidetan kazetarien aldetik geroz eta emakume gehiago ikusten ditugula, geroz eta emakume gehiago eh, parte hartzen dutela komunikabidetan langile moduan, baina ere ez da asko aldatu errealitatea komunikabidetan beraietan, ez? Tardan ekarri nahi izan dutena praktika batzuk, e, batez ere azpimarratuko dut berriak egin zuena, zen iruditzen zait e, norabide egokian kokatu zuela hori eta gaur egunean isladatuta ikusi daitekela egunkarian bertan. Ikusten da saiakera bat egiten dela berrian pixkat gauza batzuei buelta emateko, ez dugu esango perfektua denik, ez delako, baina berriak egiten duena da bere kode deontologikoan, hau da, bere bizkarrezurrean kokatu e, ikusperian iztasun edo deituko diona, eta hor bueno, jartzen du bere izkerierik gabeko tratamendua. Horri, hori da ematen zegoen titularra ez. Eta hor duan hor, kokatzen ditu puntu batzuk, e, seksismoa gainditzeko, askatasun sexualaren e, albiste hobeak emateko, eta inmigrazio eta gutxiengo etnikoak ere bai ez, bertan sartzeko. Eta nik honek, eragin duela positiboki egunkarien bertan. Eman garapen oso potente bat, e, eta mm, hori izango litzateke bizkanik ona ekarri nahi nuen ideia. Alde batetik, transbertsalidadea zuztut hitz egin behar dugula, zen mm, mas medietan iritzen zait ikuspegi egokiago bat egoten alegindu beharko ginatekela, ez? Beintzat guk kontsumitzen dugun horietan saiatuko gara inziditzen, ez? Izan daitezke berria gara, ezagut, edo EITB bat e, publikoa denean gainera uste oraindik gehiago inziditu beharko genukela bertan. Eta beste alde batetik egongo litzateke e, ea behar ditugun edo ez aldizkari feminista e, espezifikoak. Eta nik uste dut bere funtzioa bai betetzen dutela. Badaukagu hor e, edo pikara magazinek interneten daukan ataria, irutzen zaidala gaur egunean kalitatezko erreportaiak eta garatzen dituela, zoritxarrez nahiko gaztelania utxean eta oraindik euskarak ez dauka oso presentzialtua, baina bueno, saiak era bat egiten ari dira hor. Antxetan adibidez, ba gonekin ero berorekin egiten dena iruditzen zaite bai beste praktika egoki bat dela, ez? E, baina badaude, ba, <laughs> gonekin ero berotaz gain ba, beste irratsaio batzuk ere bai esklusiboki feminismoa tratatzen dutenak, baina ambito zabalago batean, ez? dut, e, antxetaren barruan badago horretarako espazio bat, teruitzen zait beharrezkoa dela, teruitzen zait antxetak ere bai beste bide bat badara mala ere bai, bai izango litzatekena pixkat berriak eramaten duena, zehar lerro ere bai e, komunikabidean berta e, txertatzeko, ez? Orduan bi gauza hoiek egongo ziren eta horrela zituzte. Hori da. Zagoztu egalderarik. <laughs> Edo aportazio. <laughs> Edo horretan interesgarria da, igual eh, aitzu horren ondotik igual gero sartzen gara bai. Bueno, nik eh, antxetaren egoera aipatzeko ni kokatu noiz e, sortu zen eta zergatik eta igual berezik izan. bueno, e, antxeta bi mila eta bat urtean sortu zen eta bere bultzatzai edo izan zen e, pausu media, gobernuzkanpoko erakundea eta gure irratia. Gure irratiak aurten ja hogeita maika urte betetzen ditu eta da Euskal Herrian e, gerrate zibila eta gero, e, lehenengo Euskarazko irratia, EITB baina lehenago sortu zen, Euskara irratia baina lehenago, eta bere atzetiz etorri ziren e, irulegiko irratia basen afarroan eta siberoko gotza e, siberuan. Gaur egun iruek e, hogeita marrute bete dituzte ja, Orduan, e, bazegoen utxune bat, behebidazoa eskualde honetan, beraz, e, pausu mediak eta gure irratiak sortu zuten e, antxeta irratia. Piskata zaltzeko, pausu mediak eramaten ditu, orain arte bereziki e, Euskal Edabideak sustatzeko e, proiektuak, horrez gain dauka lankidetza edo garatzen ditu e, lankidetza proiektuak, eta baita toki mailan ere ba, jendartean hitz baten aldeko proiektuak. Antxeta horrela hasi zen e, eh, 2000 garren urtean eta gutxinaka gutxinaka Frantziako frekuentzien e, legedia eta sare hori dela eta bazkenean ba, e, eh, autonomi izatu zen edo 2000 bostean eta sartu zen Euskal Irratiak Federazioan. Orduan, gaur egun Euskal Irratien Federazioa lau irratik osatzen dute, lehen aipatu ditudan hiru horiek eta eta antxeta irratiak. Hogeita hamar eh, langile gara gutxi gora bera, denon artean, e, badira kazetariak, badira tokiko informatiboa bakarrik egiten dutenak, e, gora go, e, programazio haman komuneko e, programa egiten dutenak, zeren horren filosofia da, euneko, antxetaren kasuan, euneko irurogeita ma bost, inguru egiten dugu elkarrekin, eta gero ditugu deslotura lokalak. Eta, bueno, emakumeen eh, parte hartzea eta tokiari dagokionez, e, bueno, orokorrean aipatuta eta antxeta ere kontutan hartuta, nahiko salbuespen egoera bat da. Konparatuta beste Davideri ez da hain igual Euskal Davidetan bai, baina beste Davide erdaldunetan emakumeak egote ardura postuetan. Ba, gure kasuan e, zazpi ardura postu daude Euskal Irratietan, eta hiru ba gaude e, ardura postuetan. Ordon, ardura postu eta dago irrati bakoitzak eh, koordinazio koordinatzaile badauka eta ondoren da beste hiru autonomoak e, programazio ardura dena, erredaktore buruarena eta gerente mm. postuarena. Orduan hori, ba, gero nire kasuan ni 2006a sartu nintzen eta 2008an e, koordinazioa hartu nuen. Gero, mm, gaur egun esku artean ditugun proiektuei begira, eh 2012ko urte hasieran gutxi gorabehera egin genuen e, gogoeta bat, bai antxete erratiak eta bai pausu mediak, zeren beti bi elkarte autonomo dira, bai gauza asko elkarren artean e, loturarik ez dutenak, baina beste asko elkarrekin e, garatzen direnak. Orduan ikusten genuen e, pauso bat eman bar genuela emakumeen e, presentziari begira, e, antenan, eta baita ere irratitik kanpo garatzen ditugun e, jardueretan, zeren ez gara irrati pribatu bat, ez konbentzionala guk esaten dugu hiru sektoreta manatuta dagoela, ez? Publikoak, pribatuak eta hirugarren sektorea. Eta bertan sartzen gara herri komunikabideak. Irratien kasuan, e, irrati libreak, irrati elkarteak, irrati komunitarioak, daude hainbat e, izendegi eta bakoitzak du nahi duen agun normalean e, irrati komunitario edo elkarte erabiltzen dugu. Orduan, e, erabaki genuen ez urratxo bat eman bar genuela e, pareki eta sunaren aldeko borroka horretan bozak izeneko elkarte bat sortu genuen, zergatik, e, besteak beste urte asko genera matzalako e, proiektuak garatzen berdintasunaren aldekoak, baina ikusten genuen asko erortzen zirela instituzioetatik esaten zigutelako e, emakumez bakarrik osatutako proiektuei begira zeduela gaur egun bideratzen zituztela gehiema laguntza ekonomiko gehienak. Orduan e, gure proiektuak ondo baloratzen zituzten, ba esate zuten pena bazela, baina bueno, e, eh, mistoa ginen ez ezin zigutela eman. Orduan urrats hori eman genuen eta bozak e, sortu genuen. Beraz, hiru elkarte dira, baina guk adiez bozak e, kokatzen dugu antxeta barruan, ba azkenean e, komunikazio proiektuaren hildo e, horizontal bat delako saiatzen ari garen agutxinaka beti permanentea izaten. Eta adibidez e, iaztik, e, ka, horreko urtetakoak eh, dira pila bat, e, beti dugu lan asko emakume etorkinekin, e, talde mistoekin, eta bueno, pixka gaur egunera begira eskuartean dauzkaguna da lan asko egiten dugu adiskidetuak elkartearekin, izan e, emakume talde utxekin edo talde mistoekin. E, Bago de beste batean, Europa mailako beste hainbat kiderekin, frantsesak eta irlandaz, irlandarrak, irland, eh, irlandesen kasuan iparra zein egoa. Eta bueno, horre helburua da, konturatzen garelako, gero esplikatuko dizuet pixka gehiago, eh, emakumeen parte hartzea ez dela oso zabala eh, herri komunikabideetan, ez? Orduan, deitzen dugu proiektu emakumeen ahotsak. Orduan, lan batera emango dugu, emezortzi hilabetetan, pixkat, eh, gainontzeko erratiekin konparatuta ba, nola egin, ze dinamika eraman, formakuntza ere jasoko dugu, eska fidelizatzeko eta iraunkortzeko emakumeen e, parte hartzea. Gero janak aipatu duen bezala ere, egonekin erobero saioak, aurten okerrez banago, laugarren e, denboraldia dara maia, <clears throat> irratian, eta hori aste hartero izaten da, sortzi eta tibederatzi eta larratxean. Eta, bueno, proiektuei dagokionez praktikoak eramaten ditugunak e, eh, hoiek dira. Gero, nik eh, botatzen nuen galdera edo zen Leno Marianok aipatu duena ez? E, gu antxeta ulertzen dugu irrati elkarte bat ezala, bertan hitz hartzeko eskubidea daukate gainontzeko komunikabidetan <clears throat> ez daukatenek, <clears throat> aipatzen dugu ere e, irrati elkarte bezala elkarteekin eta herritarrekin lan egitea dela gure lehentasuna handiena, ez? Eta oinarrian eh, adostasuna balin badago de irratiak berak e, eh, barneratua balin badauka beste jendarte eredu bat bultzatu behar duela e, berdintasunan oinarritu eta bar, bazkenan ba, gure esatari bezala egunerokoan euki dezakezu kontzientzia, baina praktikan badaiteke ba hankasartze batzuk egitea konturatu gabe eta zara kalte egitera izan nahi gabe, ez? Ba, ez lenguan eh, jardunaldi batzuetan eta adibiderik arruntena da eh, hizkuntza e, sexistaena, ez? Nahi gabe. Egin ditzakezu ez zara kontziente sartu dezakezu hanka ba zure 20 minutuko tarte hortan 15 aldiz naiz feminista izan, naiz neska edo gizona, eh? baina orduan ikusten genuen zen ba hori, ez? Ba, bai ari gara lanean, e, proiektu asko ari gara garatzen, baina oraindik ere badago lan bat egiteko. Badago lan bat egiteko irrati libreen artean, ba, e, Euskal Herrian izan langile langilea laguntzaile. Eta, bueno, pixkat Euskal Herriko egora ipatuz, eh Arrosa Sarea gaur egun 22 irrati elkarte irrati libre batzen ditu nazional mailan, badira batzuk ez direnak kide beraz eta euskaldunak direnak. Orduan 22 eh, irrati baina gehiago daude Euskal Herrian e, euskaraz ari garenak, eh, adibide bat emate arren, ba ez dakite Euskal Herria irratiak urtea daramatza Iruñatik lan egiten eta ez da Arrosako kide, ba beste filosofia bat daukalako, baina oso lantxukuna egiten du. Orduan, ba, azken jarduerak, <clears throat> jardunaldiak izan ziren arrosakoak e, martxoaren bian, eta kristo jende pila batu ginenan, baina izango eh, ginen, irurogeita amar gizon, <laughs> eta amar neska, ez? Iaz izan zen lehenengo aldia jardunaldi horiek egin zirenak, eta aurten bigarrena. Nik epertsonalki ikusi ban aldaketa izan da, e, aurten e, debatea, ez, ba, denako hartu ginen zeintzen argazkia, eta debatea naturala zen, ez? Bueno, zer egin dezakegu, zer egin dugu e, parte hartzea gonditu dadin edo iraunkortu dadin edo Orduan, iaz, ba, lehenengo aldia zen, eta igual leku askotan ere, ba, batzuk pentsa ez dakete, ez, eskin eskak ez da duzutelako nahi, zegin guk esaten diego etortzeko. Baina, zure irratiak bali maitu amar urte, eta amar urte horietan sekular horbilduz badira, ba, igual problema ez da, edo arazoa ez daukate bakarri beraiek, ez? Orduan, aurten nigo bai ikusi dut eh, eztabaida hori modu natural batean eman zela eta zai, bukatzeko e, galderarik ez daukazu edo <laughs> pixkatzen eh, komentatzea lehen ez dakit Marianok edo ianak aipatu du ez eskualde honetan e, hainbat komunikabide daude badago e, Radio Irun, e, Diario Basko, Notizias de Gipuzkoa, e, oarso bidasoako hitza, bidasoa media agerkari digitala, e, antxeta irratia eta angula, eta angula barkatu. <laughs> Bidasoaldia. Aldia ere bai. Eta kitxo, ez? Bai. Horran, eh, askotan gertatzen da, eta bueno, guk e, urte eramatzagu, angula, bueno, Marianok esperientzia handia hartan da baki ze esango duan, baina iristen zarenean e, prentxarreko batera, eta naiz eta prentxarroko hori ba herri eragile batek eman ta esatea, ez, eske hau diario asko ez datorri. Eta gero igual esaten duzu, bueno, eta egunero zaude e, eta bi esaten e, eh, Davide horren kontra eta ez datorri eta orduan ezin dugu hasi beratorri arte non gainera ez den etorriko. Edo pixka hortan ere bestari gabe nahi nuen aprobetsatu zeusten jendea diago <laughs> nahi nuen puia <laughs> Ni, ni igual gazteleraz e, eh, ekarpen batzuk de Así igual, si sale un poco Mariano. No, no, vale, de A ver, eh, el tema de feminismo y comunicación es, es un debate que, bueno, en mi experiencia yo he llegado un poco tarde, pero a ese debate pero que en AMARC, en la Asociación Mundial de Redes Comunitarias, se ha dado desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Y, y, bueno, en torno a esa idea y esa lucha y esa línea de trabajo, pues hay un, movimiento bastante importante dentro de la Asociación Mundial de Redes Comunitarias que reúne unas 4.000 radios a, a, nivel, a nivel mundial. ¿no? se hacen campañas, se hacen distintas dinámicas de lucha, pero hay una serie de ideas que nos han, a mí me han quedado bastante claras y yo creo que bueno, en Anchete Ratia la tenemos bastante claras. Eh, por una parte, eh, un medio comunitario, un medio comunitario o asociativo necesariamente tiene que ser feminista. Eso es lo que nosotros entendemos o, desde AMAR también eh, lo que se comparte. ¿Por qué? porque el tercer sector de la comunicación, o sea, los medios de comunicación asociativos, eh, comunitarios, libres, nos diferencian muchas cosas del resto de medios de comunicación que pueden ser los convencionales, comerciales, los eh, grandes grupos de comunicación mediática, y una de las cosas más evidentes es eh, que nosotros garantizamos lo que es el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación nosotros lo entendemos como un derecho universal eh, que tenemos todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, la sociedad civil organizada o no, eh, no a un simple, a que nos pregunten lo que ellos o ellas quieren y respondamos en 20 segundos y, a eso le llaman libertad de expresión o libertad de opinión. Nosotros en los medios comunitarios y asociativos entendemos de que la libertad, o sea, el derecho a la comunicación es algo más que va mucho más allá, que es el derecho al poder producir eh, información y, poder difundirla y, crear y tener mecanismos para garantizar que los movimientos sociales, asociativos o cualquier ciudadano o ciudadana pueda expresarse y pueda comunicar. Y dentro de esa lógica nosotros entendemos de que necesariamente un medio de comunicación eh, comunitario o asociativo tiene que ser feminista o si no, no, no es un medio de comunicación asociativo ni comunitario. Entonces, ¿qué podemos esperar de los medios de comunicación convencionales? Desde luego que apliquen políticas eh, de feminismo eh, no, porque tienen, trabajan en otros parámetros, tienen otro tipo de objetivos. Como mucho, si la legalidad eh, les obliga, van a utilizar una terminología que sea políticamente correcta, pero con eso qué, ¿no? O sea, bien, vale. O sea, bien, van a utilizar otro lenguaje, otra terminología, pero desde luego ningún tipo de intención, eh, bien con el tema feminista, pero ni, con cualquier otro tema. Ellos no van a garantizar que la sociedad civil organizada o no organizada o cualquier movimiento social se pueda expresar libremente o tenga acceso a una página entera, dos o tres, o a una hora de emisión de, televisión en su medio. Entonces, en ese sentido, eh, pues bueno, los medios de comunicación comunitarios yo creo que, jugamos un papel importante. luego está la situación eh, que nos encontramos en, la actualidad y es un poco la, realidad en la radiografía que, ha descrito Aichiber. ¿no? La realidad es que en Euskal Herria, a día de hoy, pues hay muy poca eh, muy pocas mujeres haciendo, en nuestro caso, nuestra experiencia en la radio, pues haciendo radio o haciendo programas de radio. En las jornadas de, de Arrosa del año pasado, en Gonekin Ero, Vero era el único programa que se producía eh, en Euskal Herria, en toda Euskal Herria. Este año, cuando hemos estado en las jornadas, hay, un, hay otro programa más. Bueno, será, un paso, pero ni todo totalmente insuficiente. ¿no? Eh, pues un poco lo que es la implicación también va un poco, yo creo que va un poco paralelo también, o sea, no es una cosa aislada, ¿eh? va un poco, yo creo, paralelo con la implicación también de los movimientos eh, asociativos o movimientos sociales que a día de hoy, pues bueno, tampoco se están implicando del todo eh, pues en este tipo de proyectos. Pero bueno, el debate está ahí, o sea, yo creo que, que es interesante, que tiene un mogollón de puntos de vista, se puede hablar, se puede debatir, pero... un poco esa era mi idea, la idea que quería compartir. Sí, sin más. Sí. Ni era bat ados Gainera iruditzen zait, eta uste da itzi berrekin konpartitu izan dudala askotan, iruditzen zait, em, eh, Zadiez, botatu dena nahi teben eta inziditu beharko genukela edo e, hitz eh, egiten nuen ikuspegi, e, bueno, globalago batetik edo eh, bilgune feministan banagoelako ere bai nazional mailako komunikabideen lantaldean eta maila nazionalean zerri begira ez, bat ere izan delako behin baina gehiagotan eite beren kontua batez ere publikoa delako. Baina nik uste eta beti eta horretan daukanik jo punto iruditzen zait mugimendu feministak zerbait egin nahi baldin badu irrati libre eta eta komunitarioen bidez egin beharko duela, ez? Eta lehen Marianak botatzen zuen ere bai galdera nolako garrantzi ematen diogun komunikazioari. Eta iruditzen zait oso garrantzia gutxi ematen diogula ematen diogu garrantzia zuk aipatu duzunetik, ez? Eh, diario basko ateratzearekin edo, zagit ze puntutaraino balio digun edo ez diario basko ateratzea. Osea, hor zalantza beti izan dut, ez? Eh, balio du ez, bai, eh, jende batek ezagutuko du zer egiten ari zaren, baina nola ez, depresiotan, eta mm, ba, beste komunikabidetan, ez, irugarren sektorea diren horietan iztut indarra egin barko genukela, eta hor dago lan ire ustez etorkizuna osea komunikazio horizontalago bat, eta benetan feminista bat lortzeko, badakit ez ez dugula lortuko, eta ez garan, ez berrien ez dugula lortuko komunikazioera bat feminista, ez? E, baina bai ustut hor lan egin beharko litzatekela, batez ere garan eta berrian baina, bueno, komunikabide, bai, komunitarioetan eta iruditzen zaitu dela, eta hor ikusten da, non gutxi badira ere, non ari dira sortzen irrati saio feministak, ez? Eta dibidez, e, eh, aurrekoan Katalunian ere bai egiten den programa bat eta zitze egin ziaten, e, eta baitere irrati komunitario, bueno, eh, ez irrati libre batean egiten zen edo, ez? Non ematen dira horrelako programak, hor edo sarean. Mm. plantear una afirmación como dice Héctor, ¿no? Eh, tiene que ser feminista, es decir, como, hostia, dónde está la objetividad? Está fantástica, ¿no? Y dices, ya, pero es que, es que no la hay. Y, con lo que él decía, ¿no? Y con lo que hablábamos de esto, eh, y con este tema en concreto, eh, el diario vasco tiene una posición clara con respecto al alarde, por, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, es decir, eh, no son objetivos, nada objetivos. O sea, y ya no es marcar esto, sino que sea, eh, no sé, medio equitativo, ¿no? En cuanto a, a, cómo dar las noticias o esto, y no ningunear y no hacer. ¿Qué es la no, no, ya, ya, yo nunca, la, nunca me la he creído. ¿eh? Pero, aparte de no creérnosla, creemos que la objetividad es masculina. Cuando hablamos en los medios de comunicación en castellano, nos parece que objetividad es hablar en masculino. si hablamos en femenino ya no es objetivo, pero decir todos los que eh, vosotros oyentes y eso es objetivo. La normalidad. Por ejemplo, el otro día también salía que no tiene que ver, pero también tiene que ver que eh, con los niños problemáticos, entre comillas, eh, que no se sienten de, acuerdo con el género que se les ha impuesto, el médico les dice a los padres y a las madres que les vistan neutros. y le pregunta, ¿qué es vestir neutro? Vestir pantalones vaqueros y camisetas sin más. ¿No? Vestir neutro no es ponerte una falda, por ejemplo. Entonces la neutralidad y la objetividad es masculina. Y eso es también un poco lo que antes quería decir, ¿no? la objetividad de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación del país y de, de, ITV o, de Le Monde Diplomatique Se creen que su objetividad es objetividad, es objetividad masculina. Y en el cuento que contaban ayer eh, los de Gastés Rumbilloa, cuando la objetividad existe cuando los hombres están hablando entre ellos, pero cuando se les pide que hablen de cosas de mujeres, entre comillas, eso no le interesa a nadie. Entonces, y por eso preguntaba antes también, ¿qué, es lo que tomamos como eh, noticiable y qué no? Lo noticiable es lo masculino y lo femenino no es noticiable, ¿no? Que hayan sacado un nuevo producto de limpieza, igual, a ver, es llevarlo súper al extremo, pero igual debería de ser noticiable. O un nuevo, yo qué sé, no sé. O sea, lo he dicho y también estoy poniendo en duda pocos <laughs> pero bueno, entendéis. Podemos entender ahora, hay un cambio, hay una, una excepción a la regla. Nivea es para mujeres y si no es Nivea for men. <laughs> <laughs> Mira, toma, una que tenemos ganada. y luego en cuanto... Ay, se me ha ido un poco la pinza. Eh, eh era sobre Sí, lo que decías, ¿no? si no sale... Ah, eso sí. Lo de si no sale en el diario vasco no, no, aparece para nada. Yo creo que en estos momentos... Eh, es que yo lo, pondría en dos niveles, ¿no? A nivel de, hablando desde colectivo social, ¿eh? O sea, eh, lo pondría en dos niveles. Una es, claro, evidentemente tú quieres llegar al máximo número de gente del pueblo, pero yo creo que en estos momentos estamos para cuidar, trabajar el entorno más próximo para generar eh, fuerza para ya intentar salir más allá, ¿no? Eh, eh, en ese sentido, eso es crear conciencia de que hay que escuchar estos medios o utilizar estos medios para informarte de lo que está sucediendo. Y los que generan las noticias o esto, tener claro que tienen que potenciar, que tienen que apoyarse, apoyar y apoyarse en estos medios para que al menos haya, haya un poco, o sea, haya una retroalimentación así y saber, ¿no? dices, voy a saber qué va a haber, pues eh, voy a escuchar esto o voy a ver, leer esto. Y luego, claro, era una pregunta trampa un poco, porque ahora con Internet eh, yo creo que hay cabida para todo. O sea, es diferente, por ejemplo, Pícara que pudiera ser Andrea en papel o en internet, ¿no? Eh, quiero decir, si, si, tú quieres hacer un blog y lo quieres hacer de, sobre lo que te dé la gana y si es eso en concreto, tiene cabida. Eh, otra cosa es cuando ya quieres hacer un, pues algo, un portal de información y ya donde abarcas más cosas, ¿no? Porque claro, de Internet ahora, pues ya a mí no me parece ni bien ni mal, positivo es ¿no? que haya este tipo de cosas. Otra cosa ya saliendo de estos debates es que se está saliendo mucho es lo del tema de los, los dineros y cómo está bajando todo el rollo, ¿no? ¿Eh? el dinero hay gente que, que claro, eh, eh, hay quien dice que esto es una profesión, se llama periodismo, o sea, periodistas. Mm. No sé, <laughs> como nunca lo he sido. <laughs> y, eh, ahora está habiendo mucha. el otro día uno, no vino al caso, pero insurgente, insurgente. Sí, insurgente el insurgente me parece o algo así, está a punto de cerrar porque dice que no encuentra no encuentra gente para pagar las cuotas no sé qué. Claro, es que si tenemos que pagar el insurgente, el caos en la red, el Allen, el otro, pues no sé, igual habría que empezar a hacer otras cosas, ¿no? O sea, eso medios de comunicación pillan dinero. Claro, eh, internet no es gratis. Claro. Eh, claro. Puede ser o porque izaten agatik que bat edo ez, bakarrik gastu o ba, egun va a zurentzatu bakarrik paperan, eta izugarrizko Bai. Edo, bai. Adiez, pikarak bai egiten du apustua, e, beraiek horrela esaten dute, e, um, beraien kolaboratzaile guztiei e, prezio duin bat ordainduko zaiela egiten duten kolaborazio bakoitzagatik. Ni hori indik ari nahi baina, bueno. Idatzi dut bat, ah, bai. bat, bai, justo duela gutxi idatzi nuen Virginia Woolfen inguruan, bere, urte mugazela eta, baina mm, hori, txoa berez bereiek bai daukatea puztu egin da horregatik ez, e, klaro. Eske hor dago, non dago militantzia, lehen zetan ona ez, non dago militantzia eta non dago lanbidea nik e, eh, <laughs> kasete ikasi dut, beraz defendatu behar dut lanbide moduan ere bai sinisten dudala hori, baina ulertzen dut ere bai militantzia moduan. Adibidez, hitzan edo kolaboratzen dudala, militantzia moduan egiten dut, ez nuen egiten hasiera batean horrela, gaur egunen egoera korrela eskatuta militantzia moduan egiten dut, gonekin saioa militantzia moduan egiten dugu, ez? Osa, sinesten dugulako, nik uste dut, ez? Orduan, beti dago hor... Ja, entra en un debate un poco así, pero... Claro, es que es, es diferente, porque es que, eh, por ejemplo, gonekin sale... O sea, lo, lo planteáis desde un colectivo, es decir, vamos a hacer... Eh, ta, eh, o sea, proyectar nuestras ideas, no sé qué, en, en, este espacio que nos deja y hacemos, ¿no? El otro es, yo, yo eh, me voy a... No, no, no, no, no es del todo, pero no, no viene al caso, ¿eh? tampoco es que sea así, o sea, no es lo que yo quiero llegar. Lo, lo, otro es, yo necesito un modo de vida y mi modo de vida lo voy a orientar aquí. Y yo creo que ahí está ahora el problema, o sea, es difícil orientar eso. Entonces, eh, y lo, inverso, ¿no? Dices, bueno, no es mi modelo de vida, pero entiendo que tengo que, que como colectivo salir a, o sea, hacer ese tipo de cosas. que es muy, yo al final es un poco eso, los modos de vida y cómo queremos hacerlos, ¿no? O sea, eh, está muy bien eh, la, la, idea de ahora de todo el mundo paga una cuota, un no sé qué, tal, un crowdfunding, tal, pero está, pensar que cada día hay menos gente que tiene trabajo y nómina, o sea, mantener proyectos así a diestro y siniestro, o sea, a uno se les va porque no hay publicidad, pero a otros se les va a ir porque no va a haber gente para sostener esos proyectos. Entonces habrá que ver cuál es el menor eh, efecto y buscar otros modelos o otras de, vida. ¿eh? eh pero ahí ya yendo a lo práctico, si nos centramos en el squad de cosas que son que ya están. sí, sí, ¿qué, sí, sí. tenemos Anchete Rápido? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué sí, tenemos a sí, sí, Ferría? ¿Qué hay vida O sea, que los instrumentos los tenemos. Sí, sí, sí, O sea, lo que hace falta es, pues bueno, hoy en día hay movimientos sociales y hay gente que participa en, nuestros medios, pues lo que tenemos que hacer es impulsar eso, impulsar y animar más a la gente a que participe en este tipo de proyectos. En el símil agrario hay tierra y hay churra. O sea, solo falta coger esa churra y ponerse a cultivar. Nunca nos hemos puesto, o sea, a ver, hemos hecho muchos intentos, hemos hablado con mucha gente. o sea, llega el momento también de que se intensifique eso y se, hable mucho más igual en serio, Pero hoy en día hay una realidad, tenemos los instrumentos, o sea, lo que hay que hacer es utilizarlos. Mm. Utilizarlos. utilizarlos en todos los sentidos, no solamente escuchar o leer, sino participar. Participar se puede de mil formas. uste gero bai dagoen kontua dela eta lehen aipatzen zenuen eta egiten dituzuen proiektu horietan dela alduntze bat behar duela, ez? Alduntze bat behar du gizarteak e, komunikabidek eskenial dieten espazio hori erabiltzeko ausardia izateko, edo batzutan morro asko eta esaten dizute irratisei bat egingo zu, eta bale, <laughs> teknikaz ezer jakin gabe, eta lau eta gero teknikaz ezer jakin gabe. <laughs> Baina, ez, pixkat hori edo, edo ba, benetan hor saiakera bat egin behar dugu analfabetoak gara komunikabideen aldetik. Eta emakumeak tamalez oraindik gehiago, ez? E, ez, ez gaude kapazitatuta jendaurrean hitz egiteko, beraz, horren gutxiago, ez imaginatzen ba, komunikabide batean hitz egiteko orduan hor bai komunikazio feminista soia edo komunikazio dozein esparrutan horrek behar du bez, alduntze bat eta Nuz hor jarri behar dugula pixkat jo puntua edo, ez, eh, ez momentu honetan. Eta guztiz adoz, eh? Me ustez, eh, antzete kasuan eskola bat izan dela baita Nei. ababe orde hauetan, ez? Eh, bai. Jende bila pasada, oza, kolaborazioak egiten, eta ba, oza, jende asko, ba hori, eh, ikasi du, ba, teknika erabiltzea, mm. mikrofono baten aurrean hitz egiten, bai. ah, bertan, ez? Bai. Gure kasuan, ez? Eta alde horretati, bai, baita ere, ba, bon, ekarpen bat, ez, emandu, ez eta txiki izan, baina ne, eman du ez. bai, adirago formakuntza oso oso garrantzitsua, formakuntza oso dela, komunikazioan, Horretarako baita ere, ba, formakuntza taierrak eskintzen ditugu, bai, zer bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, E, nik bizitu izan dut, e, zer den e, bat egin baino lehenagoko nire bizitza eta gerokoa. Egia da, ikasten duzula gehiago, jende aurrean hitz egiten edarla. Baina ez adiskiretuak ekin egiten dituzuen ikastaretan ezin dut imaginatu, baina suposatu ezaket, ze aldaketa suposatzen duen emakume batentzat, teknologikoki eta komunikatiboki analfabeto bat izatetik, ez? Sartzen da horra, eta nolako aldaketa ematen duen hor, Naiz eta gero ez duen programa bat egingo, baina horrek bere bizitza pertsonaren ez zarrera egingo dion. Eta horrek nola lagunduko dien ere bai, balen esaten genuna, ah, beste komunikabidei beste modu batean begiratzeko. Zen esan, ni emakume bezala ez naiz hor presente ikusten. Hori ikusten duzu, eta Zerrati badakit, hemen ez naiz hasi botatzen, zer den komunikabideetan ikusten duguna, zen denok ikusten dugu. Prozesu bat eman dugulak orduan, horlako prozesu guztiek ere bai eragiten dute ikuspegi kritiko bat eukitzea komunikabideak e, hartzeko garaian, ez, edo jasotzeko garaian, desatea, hemen ni ez nahi ageri. hemen niri ez diazue errespetatzen ez nahuzue kontuan hartzen, ez. Eskuntza komunikatiboa hori da, bai. da, edo eskuntza ez, eh, baldin baduzu ezagutzen, beste medioak ikusten dituzu modu batean. Bai. Hau da, ja medio bat esagutzen duen, duzunean eta badakizunean nola erabakitzen diren gauzak eta ja beste modu bat ere bai. ikusten dituzu. Ez eh? bai, bai. ari a Telecinco de eso ya con Claro. Claro. Bai, bai. Bai, ni eh, bueno, goza pila saon ituzke, jo, sai zait alde batetik eh bi mitzada motz motz gizarte eragileen eh partetik e, tresna, tresna bera bere ganatu egin behar da, ez? Azkenan eh, gaur egun antxeta irratiak eh, langileak ditu, baina bertan liberatuak gaudenok oso argi daukagu, e, bueno, gure bizitzako momentu honetan, nire kasuan, oza, mi bizitzako momentu honetan nahi zorko langila baina e, bukatzen denean ide, egon behar duena da, tresnak irautea, ez? Tartarako ezin da, e, gizartera egilek tresna bere ganatza eta niretzako e, gaur egun hor eh, arazo handia daukagu zergatik geroz eta gizarteragile gutxiago daude daudenak geroz eta aulagoak dira eta ikuspegi kritikoarekin bizi direnak egunerokoan izan e, ba gaur aipatzen ari garen parekietasunari begira edo ingurumenari begira edo arazo sozialei begira, geroz eta gutxiago dira, orduan ni bizinez nire zilurrari begira, eta agur. Hori e, alde batetik orrunetzako da hezkuntza komunikatiboa, e, gizarteratzea etengabe gabe lanean aritzea eta gero emakume etorkinekin e, eh, irratitailerrak nik garatzen ditut eta hoiekin da ikaragarria da. Baina zentzu batzutan guretzan negatiboan, eh? Esan ere beraiek nola <clears throat> heldu diren onera eta ja e, asko esan, eta haientzako eh, privilegiatuak dira, orduan ez dira konturatzen, e, ze inegalitatean bizi iren, ez? Mm egin genuen e, adibidez martxoaren sortzea buruzko programa bat, eta nik bi aldiz nuen e, grabadora adibidez, Baina, claro, gero esaten zuen, bueno, ni una irratita ematera nator, ni ez nator hemen e, berdintasun tailer bat ematera baina, bueno, bota zituzten gauzatzuk ezin zirenak pasa antenan, ez? Eta beraiek... Karo, ba, anekdotak dira, ez? Baina, ba, dibidez, batek esan zuen, e, ka, beraien artean ere dituzte, eh, ez? Latina direnak, hemen ez dira inatzerrian sentitzen, hizkuntza dela, eta taientzako atzerritarrak dira, baina, e, eh, ba, Afrikati datuztenak dira atzerritarrak, osea, maiuskulaz, letra hondiz, osea, kriston... Eta bai, gero beraiekiko ere e, beste mentalidade batean daude. Osa, jende asko, bai, irratitiz bale, baina joan bazen diario askotik, ostegunero kronika bat idaztera, berdin, ez? Hor, hor gara lan bat egiten eta dizkidetuak elkarteak beti berak ere, lendakariak eta oso saiatzen dira. E, <clears throat> ikuspegi hori txartatzen dala, baina azkenean beraiek dira, harreta elkarte bat, ez? E, bai. Orduan gauza hasten dira, baina ezago bai da harrigarria eh, beraiekin lanean hasi nintzenetik pia eta datu zaite eh, haiekiko ikuspegia edo mm -hmm. Ba, ba, asko etortzen dira etxea egiteraan e, baloreak eta oso ezberdina ditugu eta gero beraiek erlazionatzen dute e, berdintasuna indarkeriarekin, ez? Mm Galdetzen diezu, irun iri segurua iruditzen zaizu? Bai, ni autobusan noa eta mobi ateratzen dut, ez ditin inorken duko. Eh, edo parkean esertzen naiz motxila uzten dut, buelta maten dut, hamar segundu dira, baina gero hor dago. Yeah. Eta hau bi minutu uste ditu eta gero hor dago. Baina, gero ez dute esaten dizu, baina ez du amaiketan hemen dikonera joango zara? Bueno, bai. Bueno, ez dira egitzen ordu horietan, ez? Baina nik bai ikusten dut oso ezberdina, errealitatea oso oso ezberdina. Baina, kontrakoa, ez? Martxaren zortzen gura, eta genuen Dublinen, hmm. na genuen ariketa hura, martxaren zortzen inguran hitz egiten eta hitzen neska frantsesak hitz egin zutenean, Eta emetitu genuen horrela, talkoa bota zen, eta, eta gero gainera itzulpena egin genuen, Eta momentu batean du, o dudatu genuen momentuan ere, esan genuen, ondo egiten ari gara hau, hau botatzen edo ez, ez? E, pues, Aipatzen zitu ez gauza, ba, beraiek ez dutela ulertzen zer bat inmartxoaren sortzi bat ospatu behar zen Frantzia arrestatuan, berdintasuna lortua zegoenean, sakitze, horre gainera, kuso, e, eh, ba, txarrerako zela, emakume feminista, krimin... Zela. Bai. bai. Ez eta bota genuen, eta gero gu bai barren gainean hitzen genula, ez? Eta esan genuen, ba, bueno, Eh, errealitate bat da. Errealitate bat da ere, bai, ez? Eta... eh da, eh, Frantzia eta Iparra Euskal ere bai, da... Osa, gai ez da hemen bezain naturalki aipatzen, e, eh, komunikabidek ere, eta igual gobernuen erabaki da, baina gertatzen diren erailketak amarretik bat aipatzen da erabideetan. Ez baldin bada honan aterako du los eta euskal bai. irratiek, baina oso murritza da. Bai, bai, eta gaineran, e, hemen Euskal Herrian hain batera ba, Euskal Herri feminista bat aldarrikatzen dute, jendarte eredu bat, baina feministak dira, da multzo bat da, txakurra pasatzen ditu multzo hori bezala, ez? Osa, edo, bai, Ez da txiki bat. Bai, izan ez, elkarte bat txakurra abandonatuak hartzen dituena, ba, hola, pues, dira feministak. Eh, ah, hori izan bat feministei. Osa, daukate, irakurketa era bat eh, bestelakoa da, azkenen urte betean bat talde bat eh, sortu da, e, <clears throat> feminista iparraldean, baina frantses, frantsesak e, normalen uste dute gainditutako erronka bat dela, ez? Eta esaten dute, bueno, lendaka, ez dago frantzian lehendakari emakume bat, ba, ez delako orkestu. Ja, baina gero orkestu zen zegoelen joial eta ez zen pasa. Orduan, e, beste beste han zailagoa, nik ikusten dut zailagoa ze uste dute gainditu daukatela, irabazia dagoela. Gero erradi ez dago niretzako e, eh, indarkeriarekin esaten zenuna eta eh, bi gauza gertatzen ari dela. Alde batetik, Espainiar estatuan politika bat hartu da e, eh, komunikabidetan indarkeria kasuen inguruan hitz egiteko, baina nola hitz egiten ari da kasu hauetaz, ez? Eta ze gorera eraman gaitu. Gaur egunean, e, bai publizitateagatik edo bai mediengatik e, eh, gizonera hiltzaile bat, gizon maltratatzaile bat, ez? Tratu txarrak ematen dituen gizon bat da pertsona oso berezi bat, da pertsona bat edo nor ezin duena izan, ez? Zoro bat bezala hartzen dute eta inorrez da identifikatua sentitzen horrekin, ez? E, hori bultzatu dute komunikabidek edo morbosidadean erortzen dira, ez? Orduan bai e, Ba, nola, noiz, eh, hitz egin behar dugun kasu hau, ez hitz egin hitz egin behar da, ikusten da horrek bere funtzioa izan duela, ez? Eta sentsibilidade da sortu du, baina murritza murriztu du pixkat ere, ez? Betikoa da. Feminismo egon behar du instituzioetan, baina instituzioan dagoen momentuan, mugimendu feministeri joditu egiten diote, ez? Ematen diote toki guztitzatik orduan. Ha, ebizu lehman, arrozan ipatzen balen esan duenan kasartzeak nahi gabe egunero, ba, eraitzen dutenean e, emakume bat ba, galdetu genuen, eh, baina nola esan behar da, esan behar da laro labanka da sartu izkiola edo bi tiro bota izkiola edo eta tailerra eman zuenak esan zuen esatu eh, zu dela eta baldin badakizu bera sortzariaren izen eta abizenak esaten dituzu. Baina ez zuzu, esan, abiez, bukantxetan de facto ez dugu galdetzen, ez dugu bizilagunari galdetzen zuta nolako zen, eta ez, eta besteak ez, egunero jeste zuen zakarra oso normala zen, holako, <laughs> baina abiez nik ez nekien esan behar zenik, eh, ez zenik esan behar nola hil duen. <clears throat> Hilda eta kitxo ez, ba horregatik azkenen... Hildute. Hildute, bai. Hori, oza, horrein nik ere ikasteko dagoela, niretzako. Pues nik entzuna neokan eta hori martxoak sortziren eguna planteatzeren historia izango zen, oza, emakumearen zentzua ia planteatuta ez, emakumearen eguna ez emakume ez, Eta nik entzuna zen frantziatikan, batzuk esan hori, batzutela ikusten zegona problema, bineon, beste, ez tegin nire irakurra uten bineon, e, pues horrela, kuir edo ja gain ditza hori emakume, emakumeren kontzeptua edo emakume kategoria edo horrela, ez? Ni nukan gilagori... Bai, baina bere ez estatuan da lehiago... Ja, gauza bat estatuan dagoen eta gero beste bat mugimendu feministan, ez? Bai. mugimenduan pentsatze dut. ja, beste ez edo? Zer? Eh, hori, emakume izatearena, planteatzen nahia emakume eta gizon kategoriak. Eh, oraindik ez da da horretan ez gara iritsi. Osa, ne ustez, guztiago oso modu naturalean aurrera ematen dugula. Osa, izan da, modu naturalean, e, adibidez lehenobozak elkartearen sorrera, bera, osa, bai, emakumeen inguruko emakume eta komunikazioen inguruko gaia jorratzen korra, duan, ba, sortu dugun proiektua, gero modu naturalean baita ere sortu zen e, honekin ero bero irratzaioa, gure baloreak ba, komunitaria direlako, elkarte komunikabide bat garelako baita ere, ba ez dakit, e, terminologia erabiltzerako orduan, bueno, ba, izan gara, zer esaten ari ginen, irizpideak eskatu ditugu, behar ziren momentuan eta beti behar ditugu irizpideak, zati askotan gu gaitarian kasa hartzeak egite ditugu. Mm -hmm. Zer ez gaude e, momentu horretan, baina gaia bai unkitu dugula. Mm -hmm. Elkarri zen bitartez, elkarte ezberdinekin, badibes dibes eh, gehituren kasuan, behekin baita ere gaio hauen inguruan nintzei dugu behin baina hau gaiago eta. Ah, bai. Bai. Bai. Eta, pasa, eta duela urte bat, pasagoen baitare beste frantziako elkarte bai. bat. Ja, bai, eta Bai eta bai. gaia ukitu zen. Osa, bai. ipatu da. Gara, gero historia da, eh, Euskal Herrian e, galdetzen dute, ea benetan eraikia dagoen edo garatua dagoen hainbeste e, zuk diozun hori, zeren e, gu klan egin dezakegu gaina nineko analfabeta naiz zentzu horretan, baina elkarte batekin, baina nik ez dago gaia menperatzen edo nik neuk iritzi bat edo zenet, nik ez badu gaia papatua aldi dut esan, hemen hemen esaten dian ari eta ez konturatzen eta hau sekulako astakeriak gota izkit. Gertzen diazu, orduan niretzako da hori ez, ba, guke eh, poliki poliki ari gara irratien urratsak ematen eta hainbat eh, proiektu lantzeko ba, ikasi barra okagu e, eh, guk ere. Yeah. Zeren e, zaitezke, ba, nik askotan emakumentorkinen kronikak batzuk ezkiz nituzke pasako. Baina, bueno, taier bat egin duen, nire lana izan da emakumeen hoien ahotsa irratia eramatera eta gainera proiektu hau egin gehien emakume ez dutela beti beren miseria kontatu behar, ez? Etorri nintzen Nikaraguatik eta nire lagumeak anutzi ditut eta lan egiten dut emakume adineko bat zaintzen eta bakarri libratzen dut e, igande atxalde alautatik seitara, ba ez, ba, daukate iritzi bat, atxeteari buruz, daukate iritzi bat, e, zer daki. E, argiaren presioaren jetxierari bai. buruz, orduan, hitz egiten ditugun gaiak dira beti ere, e, beraien ikuspundutik, saiatzen gara Euskarara hurbiltzen e, jende hori ere, galdetzen diegu, bueno, nola ari balima gara hitz egiten, e, aiz, martxoan sortzien hemen nola ospatu duzu, eta han nola ospatzen da, ez, baina ez biktima leku batetik, ez? baina hortarako guk ere, ba, urte bat pasa behar izan da, bai. Eh, garatzeko eta jendearekin ere konfiantza giro bat sortzeko, jakinda etorkinak direla, orduan esate izut etorriko direla, baina igual, gero ez dira etorriko, zeren lanean ez diete utzi ateratzen, ez dut esaten etorkina irelako, eh? bezik eta bera baldin eta bat, orduan, karo, lagu proiektu hau beste... Ia, da prestu mobilo direz, baina ez da artean artikulatzeko baita, izan. da, relatiboa dena, Gero ikusten da han, nire ustez eh, han eh, gu baina asko zoitura handiagoa daukate irratia konsumitzeko eta gu baino daude etxetik eta hiru kaletara irrati bat egotera bertakoa. Mm zu joaten zarenean, e, bai, joaten zaren ez dute inolako trabari jartzen eh, hitz egiteko mikrofono aurrean. Osea, da bere ez, plan. En cambio, joaten zara paseo kolonera edo endaian edo jarbin edo ba ez dakit ez, e, tabakoaren igoera, eta ez zen, ez duzen ikustutzei nahi, no, etzen goni zergatik, zoitu dira beti. Eh, ez eta gainera, ez ez zer baina euskal herri osoan edo, nun entzungo da hau edo. Eta hori ez da izan hemen irrati librak egunez direlako. Ez ari olako inoiz, nire ustez bere biziko garrantzia eman. Baina jo, beti esaten dute, baina hon noiz entzungo eta zeinik entzungo du eta beste nik ikusten dut aiekina esko zerrexagoa da, gainera pasatzen dituzu duzu orduak. Eskotan dira bi orduko eta irraketa eta iru orduak, horre, horrak, horrak, horrak, mm.